第23話 23 рассказ. У тебя, Мелани, алдахи дигаси абуга талангусилени. Анана-анана омо йоходу чуваси багдени. Амила нила анчиди. Хамуланида хунатинида ту ге будактати сагди внугуди утала багдигайту нитадига гянга дзуа ни фангсанать олондо галактать затунга с юисини утинал зака нитадигади геофликтоселени омадзуани кай актосени но они не тадигова еудо осени ба утоми конкурио могени Госангани хай нганани олондово галактанами. Хай евдо сини ба. Иленти зуаду хай нганани олондово галактанами. Зуада дулана лига. Но ани хай евдо сини ба. Тунинга <clears throat> ганиктати зуктифи. Агдимо олондово улагеси. Манзука ути олондо тугунжини маңмумы жау бұйни. Айшима жади нидуда үйни тамаги. Утамду аяди йоқташини оландауы. Йоко галақтайни. нижиго муйшити. Ямба олондого галактайт Ути манзука. Сайна бобойма Ем, галақтайни. Ямабини ути бобойма оландауы. 한타식 쓰임이 학제이지 주아시드나 잉잉 갈락테이니 갱아능이니 훌리니 오모 우어 옥돌이니 덕보기시니 약파 다탈라니 앙아시니 암나 무아기미 줄릴라니 갱키니 냐 일라마 능이니 갈락타시 응이정의 알리다 아정의 황사나 그실 안시 비미 비서비 오토바 갸네메 갑타게니 와라가메 토시에니 цеза мякдади мякдади исане сути мафасава но они делилани нюкта цам и саптыни и михалина дянени батей бисаймиси зобоюй утами баласими тимана ы э, михалина тагия дигасеси якба солая хонто якба даталани ина ина е утала <coughs> дзу ули багдиме тонганайти ути тонгя хани нём исапта утахи атангия я уисазами тонгя халани исапта иза яудада Цаилимана сатейза. Онодо она не хозянгава. Утоба дианами мафаза анчигда самани. Йо бисаути. Туашеми. Цаза мафаза амасани. Сайна туашеми биза. Цаза муами. Докбо дуланани бубу. Нгзам инагияни. azanga khalina bi tagimi aya а kokbizanga yoda nihami Отабда муйсими каптани чуваси. Иса назами би утава. Татигиме якпали уиги гянани. Нанаме исани. Хонто якпада тавани. Зули Багдилати цаза томябини, хылани золо нгзами саптыни. Вот так и заселение Чуваси. Вот там до Исани ули ули долоня Лондова. Ими ули долоня Юани ути Оланда. Го и соседи ути Оланда ти. Улива ули у уминдазами биньянгада за кузалам нихами, ути имика дели уйхи уинда уиндани. Утами исани ути аландава. Хутам нуатигини исасини. Ака кятигини ганани. Ыйни цаза ути аланда бивани. Гонгалади завасени хталиги иктавани. Аланда сагдида сини бе. Улагеси исани. Анафида бисимани ути аланда. Ни бе ни бокулада дилини налани бугдини бокуни цам мыңмубодада. Ута вактала каптагеси гулинген зүктиги. Нига туйнити чуася магене сагде аланда бани. Илеси баянаги Ха-ха-ха! Туту Бесини Чуваси. Манзуко Нуамани Исаме Хаундасилени. Бате Йогади. Омото Ниса Лондо Бами. Исаунаксамда Хакзахи. Хабуе Бисалагы. Оди Хакза. Сайна ути олондова аласим биза. Инка хабузыңы би синду тимана. Нянга дява таулойда ая. тимананги хабони ути олондо манзукаду талумо каптава аштагишини исани манзука ути олондова утабада яй бугдам го исосени утами часи агдани си иса ямада олондова бами билама ангани алашими ути олондова си базангавида сами утами алашим висенава. Ашими гулинги одиги. Синду йолондо тугунжини омо конзо айсима дяо бузыңы. Аси баяни бизыңыси. Си олондо нитана бобам бини. Утава валигату нидигату дигаванале кутуманга где куинейти. Утами нуатиди Нидо азамани галу. Утан бибини си бай бай олондо. Асаса бата. Кутука сиги би. Утаба дянами бугени конзова тапси айсима дяхиома. Уйни цаза чуаси. Хаунтасини. Цаза утеогдиланкин айсима дяо минду буги. Утеолондо тугунини. сызы бата сызы гаге конзой гаде Масалайы. масалая сидадиго догди баю бая ая битейза Тобеда дианаси манзука олондого каптагеш гулингени мана батиги чуваси зука зүктеге. и нямятали нидига Амоктаті, тяо и думонаті. Чуваси конзой дулугафо хуламеді и думань. Нандулані осиген дяди масалани алагдіга, адіга, адіга тиги. Тут адіга написать гава, адіга тігі. Хаталава. Багділення аядіда. Мамасані агдісітова баані. Нинти омонуати ситати дзэни бифи. Абой сидяны бисы Менти сагди одофи луса ситани бисимани. Ути ами элини. Элини. Ути тана би они элини бисини. А, вот об это бисинео. Сабзанка ути. Менти я удахама Явдакам ситани биви утабада бини. Утамдо минти удедига бифи. Не заквалини. Уде бифи цезаути. У тебя мелани го тому то туда. Не там где не мана долой мусини. Суэнги лисини абуга ня обдади сагдюлери солоани. бу эжезе бита чоңдоолони аделио тулана туланалагами нихом абуга туланесини бу каптандаму утаси аделио туланаму ака энаму те аса аса тиги ефинаси исаму аса хугулани сагди паузава мита мяундала нингулада пауза хата уихи хатигангени мали нагдасини бой утабыда хатиганыни. Ана вагдаси мита и сынани. Годой мибе, но они юнкелагини паузова. Ана таугеси дяныни. Мявалани нагдами. Зубов муда хатиганаси будани. Уйнани таласизангафи. Би нянга айлык пасисаңы чиде ивани, кункими би. Адили отуласи салогиаму окбанатиги. Амагеси ингула сигиаму поузава Улавани дакала логиаму. Мита хайвани таласива лени. Битана чиде ивани сайдами дигалеми Огдимата асими дига. Имя аюби нялиги улавада Сугдявада. Мита гудеване талазилень. Би эмы бами. У тебя мелания цаева умигеси. Умигаси. Магиаму. Тимадула дзоолоктоси. Аделева Аситагем. Заунгова Тагасеси я ينجيمو ترجمة مادة مادة تيجي суыйлы дагдайжини абуга неолали эйнгини угда писигда улова таугени и нектами бита агдала агдани битала агдани и нектами битала агдани акада бу угда окелени заваси нянга таңдандаму абугай Пакосиво буа беза, угда топчи улова гадей. Сагди они уай беза, е анчи бини бубу. Будь тязи агдаму. Ситадигай, цазаба баласень, баласини. Сагди байби о него вами. Дигасими мутоси, бочкала сайдазаңафи улава хукуйду алагани нялумали бу гайти дупуа буктасинаси умтигему улава дупуди дайгек аму абуга лоса улава исаси дянени <coughs> бидогдигай су мяндалаеву. 무시에미 가야 와이티 비자 수 포우저 와 망가 망가 바타 지가 지가시 냥가 돈선다모 아부가 탈응우시니 세베 시기사와 이사미 아시미 명도라 우티 시케 디가나게니 사미 삭디향아 터너 오게마니 Ебада докбо дулан келени оугени. Кяланикда буисиеси. Улилогда тубуами Диниге алагами ала улава. Битатиги таңдаси сиеми. Утами тугади асими амаги э, э, Мынау име асы асы асы ганаса. Гоке бишини утаухи. あごい、și să nu бугети иду мофи дява асиду. А сите я мои дифи буги замать. На ти тонина зонку бисти. Чуасида асини галаги натила нангдава. Идехи асити буги. Миндула мундула ма дява думати сяин кадига. Се адимуда кадиона бисе где дьявол фронта тиги. Эй стадига у тебя нангдава. Сяин кадига да зонкуди зонкуди багдити. Ая менти ататами не агди дява таулзаңыз таулаги заңафи. Лавилими азаңафи буда. Си андале нясулай цехи, ая делами. Митова челами кая сими, нясула лагани. Воксана э, мы, мы мыжини. Бисинава амуса ими забованақса, би синду боласизаңы вакса ола. Мите дяны нехтамида. Цая умеси, улова сайдагему бочка тап, бочка тапчида мабумо мадайвада залому холоптомони осиму сайдаги диндастенени дигалага ти бузанафи сайна лалити утигату Зонгода бузанафи, дигалагати аладахи дянавбу у тебя мелани 더우머니 더우게시 굴링엠 부 죽지기 우리 냥가 무던더니 утами бу анау угдау тугади аелет кайлула абуга дянини би суанигади оло багдему си андале оду багдей боло си багдингай би базагалани вакцами суанингавов ути ингониланкини бихине омуса хонто кавала ятасионати даево мамасати илыдыхам зугди илыхам зуга гактени иманандани биса уталеңени онодо синава ятасиями ыйни тылыңуши ыйни тылыңушига おのどしなわやたしえみおに、おに、とるむしぞが、とるむしがぞ。にゃんがとるむしんどに。びあめらあいじ、はんとしぎぞんふ。はんとしぎぞんが。うたぶどあえげむ。みとうだじ、ぼあぶがじあなじ。как-то она не дула на сини и наму сигон кула. Динда хайси утаду бисини. 지가상의 시요도 않지 속재 와서는 냥가 아낀더니 점불라 의 우리 무더도 칠라니 속재 아끼미 의 니섭더 무더도 좋은가 아부가 хулаулова тумани бугени дингмиво цазавада согдявада иманаму натиду динда талумышини чиламби ваксами эми затуона алика тяливати тяливати да эми мода аябата мени ая мелани вала да жаңы Öli digala manchi ödesini öli mangadi kasavanayi. Utabada bini. Utabada gunkini abuga. Asasa batamini. Tsaza bilisini ridokbani, timatokbani pagazangayi. пагае э, ямда вазаңы салясяси гулингем гангала кутуга ба бисини ляси монгонони монго агдалини кангасади улиоени утала агдаси абуга угдава себе эмугени дигэха амайхи амагени айла угдава госи илам Аналунагеси, Амедалему, Утабада ана Амедини Эйнгему Ути Сангалида, Цайхи Г. Буанчи, Улимала Инаси Ангасему, Тимадула Го Муаму, Ошиму Халина, Ямда бади Инагизангу Зуктиги. Ваксагута, Ваксагута, Ту Зуктиги гоняйте. Сайна улова Васи гоняйте.